sahibi güzel geldi. O da bu herife bir abi iyi bir adam olsaydı da ay hayır diyecek. Bunda bir şey var. Gözlerine bakıyorum hiçbir şey yapmamıştır. Gözlerine bakıyorum hiçbir şey yap, yap, yap, yap söylüyor. Ben, ben gidiyorum belki Mughni ezberlemiştir. Ezberlemiş değil mi? He? İşte bak işte garip bir insan. Ne yapıyordun sen? Ne ezberledin? Süturi ezberledim. Süturi ezber misin Cenab-ı Adam beyadari çeşit çeşit işte bu da bir, bir bela. Ne babası sahip oluyor, ne amcayı sahip oluyor. Bana bırakıyorlar. Ben de ne yapacağım? Ne, ne yapacağım bu adamı? Kimse muhatap çıkmıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim getiriyor şey sanki şey şey de getiriyor bu nedir bu getiriyor sanki bu <laughs> o kadar sanki muhasır talep eder gibi getiriyor alıyor sesini Bismillahirrahmanirrahim işte bu kitabın ismi Saadini meşhur. Saadiniyun. Saadini diyorlar. İsmi Saadini. Bu Saadini mensubu ile Saadiddin. Saadiddin bu müellifin lakabıdır. İsmidir, lakabıdır. Oldu mu? Saadinlik ismidir. Saadiddin. Saadiddin iken tahrif ediyorlar. Saadiddin. Bak o e, Saadin diyorlar. Saadin. buradan hasrediyorlar ve hasrediyorlar. Sa'din bırakıyorlar. Sa'din. Sa'din oldu mu? Sa'din. Sonra yay hizmet getiriyorlar. Sa'diyun. Veriyorsun. O yayı müttehif ediyor. Sa'dini diyorlar. Veriyorsun. Demek Sa'dini asli Sa'diniyun. Veriyorsun. Sa'diyun ise mensubun ila Sa'deddin. Öyle bir kitap ki müellifi Sa'deddin'dir. Nasıl yapıyorsun? Tahif ediyorlar. Sa'dinden Sa'dine geliyorlar. Sa'din. Tahif ediyorlar. Ve yayı hizmet getiriyorlar. Sa'diniyun. Bu yayı hizmette Tabii tabii. E, cami gibi cami gönlüne, cami evet. cami. Oldu mu evet. kardeşim? Evet. İnne erve zeherin tehrucu. Bu da yakam tehrucu Allah'a alem. Mücahlar muhteliftir. İnne erve zeherin tehrucu fi riyadil kelami minel ekmani. Evet. Bu da riyad cem'u ravd. Bahçelemek. Beriz. Zeher cem'u zehre. Çiçek demek. Beriz. Çiçekler demek Beriz. yani. Arve ef'avu tavdildir. Arve. Beriz. Oldu mu? Beriz. Arve feri, raviye geliyor. Raviye. Beriz. Raviye zeydun. Raviye zeydun minel mâ'i. Beriz. Yani sebi'a minhu yani. Kandı mı diyor? Beriz. Kandı. Beriz. Kandı. Beriz. Arve Zeydun arve min amrin avtavdi daha şu yakandı daha şu işte. أفعل التفضيل أروى أفعل يعني راوية زيد من الماء أي شبع منه يعني أي شبع منه طيب burada إن أروى زهرن Her çiçeklerdir. Verirsin. Haber hamdu geliyor değil Verir, mi? Verirsin. E, o zehir, o çok sulu çiçekler. Verirsin. Çok su, su, Suya kalmış çiçekler. Verirsin. Yani ona olur mu ki o hamdullah, hamd nerededir, çiçekler nerededir verirsin, değil mi? Verirsin, verirsin. E, bu haber Verirsin. E, hamdullah, o haber kaynadır ki burada bir istihara var. Bir istihara vardır, verirsin olmuyor mana. Beres. O, o çok suya kanan değil mi? Kanan yıllar. Beres, suya kanmış çiçek. Kanan çiçekler hamdullah subhanahu ve teala. Del ve hamdillah. Hamd del ve Şekle Çiçeklerin alakası vardır. Hamdullah, hamdullah insanla oluyor, kelamla oluyor. Bu haber kaynar ki o zehirden alfastır. Verir. Burada bu alfasları ceharetle tecrübe ediyoruz. Verir. Müşebbehu bihi zikrediyoruz. Müşebbehi terk eder. İstihane müstahası okumuşsun. Verir. Şeyle. Verir. Sonra istihane müstahası. Nazlı müşebbehu bitti zikir edilir. Verir. İstihane müstahası. Verir. Olur mu? Ha, Tabi artık buna işte hani musalaha bu vardı. Bir de bir tesih var, tersih vardı, tecvid vardı okumuşsunuz evet, burada. Evet. Bir şey min müleimetil müşebbeyi bilgilerse min müşebbeyi ona tersih diyorlar. Min müleimetil müşebbeyi min müleimetil müşebbeyi bilgilerse ona tecvid Bak bu erve min müleimetil müşebbeyi bilgilerse yani usuya kanmak bu zehrin zehrin özellik. Ve tercih yani. Oldu mu kardeş? Müslüman. İnne erve zeherin demek inne ahsene alfazın inne zehelere benzeyen o alfazlar nedir? Hamdullah Teala lillahi ve hamdillahi Teala. Tabi hamd o lafz değildir. Hamd o vakfı amel ma'al Allah subhanahu ve cemil. Dal ve hamdillahi. Mufid ve hamdillahi. Yani. muattaftır ki onlarla Cenab-ı Allah'ın hamdi e, e, e, eda eder. Mufid ve hamdillah der ve hamdillah. Oldu mu? Burada bir istihayi musalaha yapıyoruz. İnne erve zeherin tahrucum. Böyle. Tehrucu ve zeheller tehrucu fi riyadı kelam. Burada biz bir idafet-i müşebbeyi, bir müşebbeyi yapıyoruz. Meriz. Nasıl evet. ki mesela o zeherler Meriz. nerede çıkıyorlar? Bahçelerde. Bahçelerde. Değil mi? Meriz. Yani o alfada tehrucu fil kelam. Kelam bahçelerinde. Bahçelere benzeyen kelamlardan. Böyle kelamlardan. Bahçe, kelam, bahçe, kelama, bahçe, yaplara, bahçelere benzeyen kelamlardan. Oldu mu kardeşim? çalıyor. Kelamu mevte kellemu bihi. Mevtekellemu bihi. O tabi tahrucu minel ekber sanki bir tahsihdir. Tabi o o men müleymet müşebbeyi bihi değil mi? E, ekmam cem'u kimmin. Ekmam ekmam cem'u kimmin kim o zehirlerin e, hilafine ne doğuyor. Açılıyor. Çiçek çıkıyor. Onun görevi budur. Yani istiare yine diyor. O istiareyi güzelleştiriyor yani. Beriyorsun, ha. Bu O min ekmamin. O burada bir istiare bir şey yoktur. Ha. Yapmış şey tutuğa bakmıyoruz. Buna bakmıyoruz. Ha. Min ekmamin onun, fa, fa, onun faydası istiareyi güzelleştiriyor. Ha. O min müleimetil müşebbeyi Nasıl ki erva min müleimetil müşebbeyi Min ekmami de min müleimetil müşebbeyi Oldu mu kardeşim? O riyadın, o zehrin e, mulaimetlerinden, arfatlarla alakası yoktu değil mi? Ekmam cemu kimmin, kim o, o tumucuk mu diyorlar, kimmin, o bir kesi kafi, kimmin. Olur. Oldu mu? Belli. İnne ervu. Demek bu haber kaynasıyla, bu hamdu kaynasıyla bir bu, uzarede bir istihare var. İstihare var. İstihare musarrahadır. Hu erva afaltadır yaptık. Değil mi? Bu riyab kiram demin idafet müşebbihi, müşebbehi bu min ekmami muzab tahrucu. Tahrucu min ekmami tercihtir. En güzel. Karıştırıyorlar. Çok Ve ebha hibarin Veririz. تحاك ببنان البيان وأسنان الأقلام إن حمد الله Veririz. yine aynı. Verir. Bu hamdullah kaynasıyla burada hiberle istihare var. Cem'u hibara. Beres. Hibara, e, güzel elbise. Beres. Hibara değil mi? Beres. Kürk. Kürk. Kürkle. Kürk. Bere. Bu mesela Yemen'de yapılan. Bere. Bakar mısın Yemen'de mi yoksa Am? Yemen'de. Yemen'de. Yemen'de. Oldu mu? Yemen'de. Darbun min burudu Öyle, öyle. Hoş, Yemen'de yapılan meşhur e, bir kürk. Bere. E burada bu heberden hamd bulamaz ki. Bere. Yani işte Araplardır. Yani e, nasıl ki o alpanları bir kere cehennet tebliğ ediyor, bir kere de o güzel elbiselere yani, o ya kürklere yani. Ve Ebe Hiber'in tuhaku bi benel beyan. Bu tuhaku ni tuktebu esas. Yani, o tuhak. Tük, o alfazda yazılıyor. Tuhaku tunseyu asıl manası. Hani şey şey, Kimse o hibeller nes ediliyor. Nes edilmek. Örülüyor. Şey Örülüyor. Ama e, bu min böyle emmetin müşebbehi değil mi? Belezun. Bundan murat bulunamaz. Tüktebu. Alfada ne yazılıyor? O bena mı yazılıyor? Kalem. Bena kalem. Yok. Parmaklar. Parmakların parmak uçlarıyla. Burada bir bir tercih vardır. Tuhaku ile. O tuhaku min böyle emmetin müşebbehi değil mi? Ve ihyake kinetiktir. Belirli. Bu hibellere münasiptir. Atladara münasip değildir yani. Belirli. Demek inne ebhe alfazın ebhe güzel. Ebhe ahsen alfazın. Yani ahsen alfaz tuhak. Tuhak alakası yok bu alfazlarla. Ancak hiberlerle. Bu hibeller tuhak. Alfazlar tüktebu. Ne ile? Ne ile? Bibenel beyan. Biz burada beyan el mantıkul fasih. Bu beyan biz burada istihare-i mekniye yapalım. Benim. Oldu mu? Benim milatül müşebbi müşebbi yapmayalım. Veriyoruz, Olur mu? Veriyoruz. Beyan insana benzetiyoruz. Beyan beyana yoktur. Beyan kime vardır? İnsana insana, vardır. vardır. Değil mi? O beyanı tecdiye diyoruz. İnsanda müşebbehcikler diyoruz. Müşebbu biter isale mekliye bunlar. Beyan tehyildir, kaynedir ha. Ki bu da bir istihara vardır. Çünkü beyan beyana yoktur. Belki beyan insana vardır. Belki başka şeyler de vardır. Ama en güzel istihare mekliye yap. Olur mu kardeşler? Bilmem على البيان انه انسان مش ربي اورا بيان نعم. يعني اظن مقدس انسان استحسن من اضافه المشبه به المشبه يا هو اساس نهار حتى هو بيان انه البنت تقول فصيحه بنان الى نفس بنان Yani o, o şeyleri nesediyor. Beri örüyor. Yani o tekellüm de tekellüm o alfazları meydana getiriyor. Meydana gelmişler. Öyle yap. Oldu mu? Min idafet müşebbeyi müşebbeyi veyahut istihare diye yapmış. Oldu mu? Yani idafet e, müşebbeyi müstihare yoktur. Ve o beyan insanla tesbih et. Oldu mu? İstihare mekniye müşebbeh mesuldur. Ben tekallümdür. Ve ebbe hibenin tuhâku. Verir. Asıma tüktebu. Verir. Tüktebu. Verir. Tuhakkum. Tüktebu. Bel tüktebu bi esnel ahlami. Verir. Bu tecrittir. Oldu mu? Yani o esna, aklamın uş, uçlarıyla yazılıyor. Değil mi? Yani bu esnel aklam alfazlara münasiptir. Yani hibellere münasip değildir. ha. Buna min munaimatul müşebbehi değildir. Manası o tünsedü ve tüktebu. o tuktebu tercemesi tunsedu bi esna aklami. Bele. تكتب بأسنان أقلام طبيعينها وعندك مش مش مش öyle o esnan yani yani hebellere değil Bele. değil siyasete değil Bele. belki al- alfazlara Bele. hitabete münasiptir Bele. oldu mu? Bele. Tuktebu bir Bele. esnan Yani- cem sinin aklamların uçları yazılan Uçları, nedir onlar? Bele. Hamdulillah Subhanahu ve Teala. Demek bir kere bu alfazayı zeherle teşbih etti, Verir. bir kere de hiberle teşbih etti. Verir. Demek kulasa inne inne ahsene alfazını تجبه الزهر والنحس أنفاضا تجبه الحبر onlara الحمد لله المفيد حمد الله لا الحمد لله حمد الله سبحانه وتعالى حمد حمد على تباتل لأجل تباتل يعني, يعني مقابلة تباتل على يعني معنى الحمد يعني على تباتل نعمائه Merezo. Naama burada belki bazı yuskalar nami en güzel. Merezo. Naama lugata baksın en nimetu. Merezo. Nimet. Merezo, nimet. Ama cinstir yani. Merezo. Oldu mu kardeşim? Nimetler yani. Merezo. Naama cem değildir. Lugata bakarsın. Oldu mu? Ama yine yine murat ne kadarsa şey değildir. Cem değil ama olur. Cins murat. Niam murattır yani. Bazı yuskalarda ala tevafil ni'amihi. Münasip adayı o olsun değil mi? Verir. Ala ni'amihi el-zahireti. Yani el-mudiyeti. Abiyullah. Aşkardan. Belli, Herkes onları görüyor. Belli. Yani, değil mi? O da bir yine aşk yaktan. Aşk yaktan. El-zahireti. Müslümanlar değişiyor ama bu da bizim öyledir. El-zahireti. Yani el-mudiyeti. Azıcık öyle değil mi? El-zahireti. El-zahireti. El-zahireti. Ve taradı fi âlâin. الوافرة الظاهرة الوافرة بين الزاهرة الوافرة والتراض في آلائه taratıp arka arkaya gelmeleri. Veriyorsun. Yine yine Verir. hani tevatür gibi, tabur gibi. Şey evet. Eğer cem'u el-yun, il-yun, çok müfetteli vardı. Verir. Oldu mu? Verir. Bu ala ve neamler Belki bana diyorlar neamler neami zahira, ala batina. Belki bana tam tersine söylüyorlar. Oldu mu? Ama lügatça birbirler. Neam ve ala mutrafıftırlar. El-mutevatireti yine el-kesireti. بالوقت الكساد في العدد بلا بالوقت هنا بقنا ينس والله بالنسبة المتوافية جميل بلاس وميت كثير المتظاهرة المتظاهرة الأضع الأضع التسدامي الوقت بقى رسمس المتظاهرة قال المتظاهرة متظاهرة متظاهرة بقى متظاهرة ظهر المتظاهرة المتطافرة الروح المتبعة نسخة ماذا المتطافرة يا زهر؟ نسخة ماذا المتطافرة؟ المتطافرة المتظاهرة الله الله لم بلغ ظاهري يا زولان شو قصدك؟ لا توقعت نفسي mutazahir Allah alemin yine mütetabi'a. تظاهر ظهر He? تظاهر زون Zahara. بلا زون He. وبالشيء أظهره Belki en mutazahiri el kesire yani zahirdir kesirdir. Evet. Çok zahir. Çok zahir. bir kesirdir. Açıktır çok. يعني Kesirdir. Kesir. بله Çok وقبل zahir. يجي الظاهر درواز له الظاهرة المتظاهرة Tabi bu da yine çok zahir, çok kesir. بل بل يا زلمة كثرة الحروف تدل على كثرة المتظاهر يعني الكثير معنى لازمي بله ثم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محمد اللهم صل وسلم عليه المبعوث gönderilmiştir min eşrafi cerasimil enem. Meriz. Cerasim cem'u yürüsüme. Yürüsüm. Kabile diyelim burada murat yani ha. Usul yani ha. Kabail ha. Murat budur murat ama geliyorsa tabi min eşrefi kabail enem ki Kureyş'tir. Oldu mu? Kabailler çoktur. Eşrefleri kimseydir. E, Kureyş'tir. Ondan gönderilmiştir. Min eşrefi min mahlukati enem mahlukat ve ale alihim. Belezrum ve ale alihim. Bu etba'lar diyelim. Etba'lar. etba'lar. Ve ashab أصحابي جمع مصاحب من اجتمع به مؤمن عليه الصلاة والسلام عبد الخاص عن عمي الأئمة إمام ظهر ذهب له يعني ذهب له الأعلام يعني يعني المهتدى به ضغط يعني المهتدى يعني به يعني Dağ ee, gibidir. E, yani. E, nasıl Dinin iddia? sembolüdür yani. He? Dinin sembolü. Sen, sen nasıl dağ, dağlarla yolları bilinir? Ondan İslam yolu Onlar da bilinir. Veriyoruz. Oldu mu? Ana ana. Ana yani ihtida. Veriyoruz. Yani alimlere benziyorlar. İhtidada nasıl dağlarla öyle insan yolunu biliyor. Yönünü biliyor. Cehdi biliyor. Onlar da din İslam tanınıyor yani. Oldu mu? Bayrak için abi. Bayrak yani sembol olmakta yani şer'en metran. Evet. O da olabilir ama evet. mütevadı öyle el-alem. Oldu mu kardeşler? Evet. Konuşulması. El-alem ve ezimmetil İslam. Allah Allah. Diye bunu yap. Ve ezimmetil İslam. Eh. E sanki ezimmetil İslam. Yani zimam gibidiler, zimam gibidiler, zimam. Heh. Böyle onlar, onlar, onlar, onları, onları, Şebbeh şey. feresin. He? Bir feresin. Şebbeh bir feresin. Şebbeh istemesen Öyle diyelim mesela İsa'nın yani nasıl mesela paras insani maksadına götür, götürüyor. Benim. İslam da en saate götürüyor. Olur mu? yani ezim tabi ezime cem zimam. Zimam malumdur. Cemdir. O Oldu mu? İslam malum, <clears throat> İslam iman, İslam'dır. Bu İslam'a ezinme yoktur. İstihare mekni yapanın. Bu İslami bidabbetin müsebbeylik ediyoruz, müsebbeyi bitek ediyoruz. İstihare mekniye. Ezime-i tehirdir. Nasıl ki o dabbe e, rakibini istediği hedef e, maksada götürüyor. Bu İslam da, ile sahibini felaha, saate götürüyor. Onlar metul İslam. He? Onların sıfatıdır Resul. Ashabların sıfatı. Tabii tabii o ashab azimmetül. Maksat onları vasfetmek e, Resul. İslam'a aşığımız yoktur Resul. Olmaz o zaman. olmadı. değil. Evet. Onlar ezim, O zaman olmaz değil. İstihanin nakliyat aciz Nasıl ki acelme, acelme. Nasıl ki öyle yaparım Yani sanki nasıl ki o zimam ile, yani zimam sahibi ile maksada ulaşıyor, onlarla İslam'a erişiyor. Öyle yapalım. Ashabken öyledir, öyledir. O ashablar e- e- orada mahat sahibi yapmayalım. İsrail müstabaha yapalım. Yani ezimette İslam'a yapalım. Mahat odur. Değil İslam'da. Oldu mu? İslam istihare yapmayalım ha. Onlar yani ezilme mesabesinde. Belir, Oldu mu? Belir. Yani istihare tezbih belik. Ashab burada atak kavle göre tabi istihare olamaz çünkü müştebih müştebih bu bir müşterisi esmin gibi yani. Ashabi ezimmetini ki ezimmet İslam'da ezelmez burada. Bir belik vardı, Yani zimam gibi de. Nasıl ki o zimam vasıtasıyla mahluk ulaşıyor. Onlarla İslam'a erişiliyor. Bir belik yapalım ha. Müsremekli yapmayalım. Güzel. Oldu mu? Ve ba'du. Hadi. Karşı adnan tüm nesil. Adnan bir